سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ثم أما بعد Hvala i zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu Đelešanu koji nam je ovom vremenu vaktu osvijetio naša srca uputom, naša lica nurem. Hvala Allahu Đelešanuhu koji je dao i da nakon jeli, teškoća, tegoba, iskušenja, dolaze slast i uživanja koje gospoda svi svjetlo obećava svako vjernici i vjernici, svako vjerniku i vjernici. Zato Allah Đelešanuhu, naš gospodar, nam je poslao najboljeg uzora, miljenika, Allahov poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Zato donosimo salavat na Allahov miljenika Muhammeda sallahu alaihi sallam. Je doista on je osoba sallahu alaihi sallam koji se najviše spominje na ovome svijetu. Od kada je Allah Jerešanu uzvisio sa Kur'anom, sa Islamom, sa uputom, jedina osoba ili jedina osoba je ta koja se najviše spominje. Bez obzira na sve ostane vladare, bez obzira na sve ostale zulumčare e, i tako dalje i tako dalje. Znači on je osoba nema trenutka na ovom svijetku od kada je Allah Jelešanu jeli, pogotovo u vremenima gdje muslimani, hvala Allahu Jelešanu iz dana na dan s jedne strane se vraćaju vjeri koji su malo zalutali a s druge strane vidimo da hvala Allahu Jelešanu iz dana u dan jeli, one drugi religije, druge vjere, druge jeli, ova ideje i tako dalje, prihvataju la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I to je, to je ono što e, mi trebamo jeli, i tekako poštovati, uvažavati i cijeniti i biti radosni zbog toga. Zašto smo umeta Allahu poslanika menjenika Muhammeda sallallahu alaihi sallamu gdje Allah Đelešanu, braćo moje cijene sestre, na sudnjem danu posebno stvorio havd, izvor Allahu poslaniku, ali sam kao vse. Subhanallah. Gdje vjernik i vjernica nakon se napiju sa izvora Kelfser, više ne žedni. Više ne žedni, ne osjećaju žeć. I oni su bijedni la, sa nisi dženneta. Zato, povećajmo dove Allaho poslaniku, to jest Allah je Jerešanu da donosimo non stop salavate na našeg uzora Allaho poslanika Jer Allaho poslanika Ali Sena će na sudnjem danu kao što ulazi predaja, mnogi će nažalost sa izvora Allahu poslanika Ali Sena biti otjerani. Mi danas nažalost vidimo pojedine muslimane koji malo zagaze u vjeru, pa onda napuste, pa malo zalutaju, pa skrenu, pa trzaju, pa hoću i vam, hoću i tamo, pa ne znam gdje, šta je, kako sam, i tako dalje, i tako dalje. Doista pravi put, Kur'an i sunnet je doista istina. Kur'an i sunnet je istina i to je onaj put koji mi kao muslimani trebamo slijediti sve dok nam, hatta je tali njaqin, sve dok nam ne dođe smrt. Mi smo, očara za lahu pomoć, htio sam da podijelim s vama, jeli, fadilete, blagodati mjesec Ramadana, s time da sam, jeli također pokušat ću uz Allahu pomoć iznaćiš iz kuransko-hadijskih tekstova, jeli, tačke kako da musliman provede mjesec Ramadan, kako da mi doista sa jednom, jednom šenom, jednom putanjom, da što više iskoristimo mjesec Ramadana, da ne lutamo, da ne idemo, jeli, oči ja ovo, pa malo ono, pa na kraju mjesec Ramadana prošao, vidiš, nisi baš dobra učinio mnogo. Nisi bio ni ustrajan, nisi bio onome, jeli, onome što si na početku Ramazana mislio, pa ja ću to uraditi, ja ću ovako, ja ću onako i tako dalje, tako dalje. Vidimo da, i, ali s druge strane također to je jedna, jedna pozitivna situacija kod vjernika. Jer kad vjernika, jeli, unutra samoga njega grize savjest, što nije nešto uradio, a mogo je, ili, ili I nešto ga je spriječio, to je ako boda je li jedan od od vidova ili je li samog gledišta da on doista je u vjeru u islamu i da nije muslima, nije ga ni grizla savjest. Ne, ne grizla savjest, ali ne smijemo dozvoliti da iz mjeseca u mjesecu stvarno zgrizio savjest, on ništa ne radimo na tome. Ono, prošlo jedan rada, prošlo drugi rada, prošlo treći rada, od koji se vratni vjeri, ali nema popravke. Nije popravke. Zato Allah je rešanuhu i ono što je jedno od stvari na početku predavanja, htio sam da ovaj aje sure Tahrim podijelim s vama, jeli, prvo sebe, zatim i vama, jeli, da nikada muslima ni muslimaka ne gube nadu o Allahu oprast i njegovu milost. Nikada. Šta god si uradio Allahu robe, pokaj se Allahu iskreno, istinski, ne vraćaj se tom grijehu, okši nekome hakove, izmirite hakove, izmirite pravo prema Allahovim stvorenjima, da ne bi oni uzimali na svojem danu naša dobra djela. Dok imamo dobra. A kad nemamo, ona će sa njih prelasti, jeli, loša njihova djela na nas. Jeli, kao što dolazi hadis koji je vrdoslov od Allahov poslanika Muhammeda sallahu alaihi sallam. Allah je rešavao u provočnom ajetu vam kaže i naređuje, braćo moja i sin sestri. Rina amenu, o vjernici, kada im nabas i ostali jeli, učenjaci, onda shaba i selofu sale, kada je tada da načulite dobro uši. Je gospodar svi svjetova sa ajetima u Kur'anu, gdje se spominje jaledina amenu, o vi koji vjerujete, o vjernici, kada tada Allah ili naređuje ili zabranjuje neku star umetu zajednice Allaho poslanika i sada. Ovdje Allah je rešanu naređuje tubu in Allah, pokajte se Allahu pokajte se Allah. Ne kako vi mislite i kako hoćete vi. Ne, taubatan nasuhan. Iskrenom, ispravnom, potpunom teubom pokajanjem. A to je, između ostalog, islamski učenjanci su, i znači s kuransko-hadijskih tekstova, naveli šartove ili uslove da bi ova teuba pokajanje bilo prihvaćenje gospodarstva i svjetova. Osnovna stvar jeste, je da čovjek vjernik se pokaje Allahu Đelešanu. Druga stvar, jeste da se više ne vraća tom grijeha. Znači, uradio si ga, tamam, poklanio se Allah, on je rešano, tamam, ali nema više vraćat se. A ako si spoznao istinu, a ako si vidio istinu, pa zašto opet se vraćaš u zavludu? Ako znaš i neku za tvoj gospodar Allah, rabun Allah, znaš se vraćaš onda opet ka onome, jeli, koji se činio juče taj grijeh. Zašto se vraćaš? Zašto sebi dopuštaš da loše društvo na tebe utječe? Da sredina u kojoj živiš na tebe utječe? Naproti, muslimani trebaju da utječu na sredinu i društvo i svoje prijatelje, koji su bili dojučije prijatelji. Jer Islam, sada ilaha ilala, muhammed rasulullah, mi moramo neke stvari razvojiti. Ne može čovječe biti prijatelj onaj, onaj koji ne zna la ilaha ilallah. Ne može biti prijatelj onaj koji bir, u birti sada se valja, ne zna za sebe. A dolazi vijest iz Ramana. Ne može biti prijatelj, a tamo, tamo inekciju zabio sebi, ne zna za sebe. Smucalo ga. Ne može biti prijatelj čovječe. Kakav prijatelj? Varamo se. Mi možemo ga savjetiti radi Allaha zbog prijašnjeg prijateljstva da se vrati istini, da se vrati pra, na kraju, da se vrati zdravom životu na ovome svijetu. U najmanju ruku. Mi ćemo danas toliko vidjeti zulumčara, toliko ćemo vidjeti ljudi, nažalost, koji ne udu bila iznad Allaha gdje nešano se ohori. Neki dan, jeli, došao sam na tezgu i hoću nešto kupim, jeli, voća. Ne udu bila, I ova vraća kuću u prodavačica, Bošnja, Bošnja, jel naravno, muslimano imenom. Kada nešto tako, kada hvala Bogu ima, kada radi se, hamdala dobre. Nemoj ti kada meni Boga, kada ovo, ovo sam ti ja platio, kakav Bog. Kakav Allah, kaže, ja sam to tebi dao. Naudu bilna. A jedni miski ne da nam Allah mora u trenutku oduzeti sve. I život, i na vama sve koliko su ljudi, draga moja braća i sestre, toliko su ljudi oholi. Pa zato se Allahu zahvalimo na uputima. Zahvalimo se Allahu Đelešanu da se ne oholimo na njegovim stvorenjima. Ne udbira da bi se gospodarom svi svjetovao se oholi taj miskin. Nad Allahom Đelešanu. Allahom Đelešanu. Zato Allah je rešanu kada je taubata nasuhan, pokaj sa Allahu istinskom taubom pokajanjem. Znači, ako si Allahu robe, pokaj sa Allahu, nemoj se vraćati i naravno, braćo moja, Sjećam se, ako smo hakove prema ljudima uradili, ako smo nekom nepravdu činili, tražimo halala prije nek što uđe sudnji dan. Ako smo i, e, imovi, imovinom uzupirali, pomerli među, uzeli euro, marku, ne znam nija i tako dalje, uzeli robu, uzopirali kuću i tako dalje i tako dalje. Vraćajmo prava hakove prije nešto dođe sunji dan. Da će Allah Njelešanu, da će Allah Njelešanu vratiti pravo i ono šulavoj ovci, šugavoj ovci, koja je na Dunjalku bila u krdu ovaca, naj, najslabija ovca, kogod je htio šutao je i od čobana, i od životinja, i od psa, pasa koji su čuvali to stado, ali gospodar svi svjetova obećava puta Allaho poslanika ali salama, da će ona uzeti sva svoja prava na svoj dana. To obećava Allaho poslanik Muhammed s.a.v. I vallaj, to je istina. A zamislite, kada moraju životinje koji nemaju akla, nemaju razuma, vrati moraju pravo, a šta je onda s nama s ljudima? Ah je Allah. Kad Allah je rešanuhu nama, jeli, kad nas on subhanahu wa ta'ala okupi na mahšanu, na okupljanju, skupljanju, na jednom mjestu, i goli, i bosi, i osunečeni. I samo gleda gdje je mahšan, gdje je izlaz, gdje je spas. A inna mafar, gdje je izlaz, kad Allah je rešanuhu. Reče ljudi, kella la vozar, nemam izlaza, ila robbik, osim kod vašeg gospodara. Osim kod tvojeg gospodara, tu će izlaz Allahom robe. Allahu Allahovi robovi, Allahu se pokajemo, jer nam dolazi mjesec Ramadan. Evo, dolazi nam i ove godine, fala Allahu Đelešanu. Ali su muslimani ne za interosu, ali za mjesec Ramadan. Ali su muslimani, nažalost, se toliko zaposli u njalukom, i da dan i noć radi za ovaj dunjalog, nažalost. Da nemaju vakta doći na predavanje, da imaju vakta da kaže od, onda, od ono udruženje makar prije Ramazana, da vidim koji je plan i program. Pa da vidim se malo očistim čovječ. Ma isprljao sam se. Haj, ko će mi div ruku da se nije isprljao u toku mjese, u 11 mjeseci. Ovi što su prošli. Allah mu stane. Prljao se čovjeku. Na to Allah Jeršanu dalje obećava Asa rabbukum eju kefire ankum sejijatikum. Je. Onaj ko se iskreno pokaje da bi vaš gospoda preko vaši rđavi postupaka, radnji, govora prešao. Kada Allah Jeršanu. Ne samo prešao, braću moje i sin sestri. Vajudu I uveo vas u džennete. Allahu akbar kroz koje će rijeke teći. Allah, lijeka od mene, lijeka od, lijeka, uživanje, vječno, vječno, subhanallah. Wallahi, vječno. Samo što pomiriš iz džennet, uđeš na onaj džennetska osam, sfera, Allah, u Bekr, Allah što će mu dati da na sva džennetska vrata, koja god hoće da uđe, da uđe u Bekr, sidiqa, radijana. A svi ostali umet, uzimati Allahu poslanika, ima može jedna vrata birati. A on na koja hoće. Subhanallah. Zato Allahu robe, vidi se, samo po dženevskim vratima, svaka ta dženevska vrata imaju, imaju svoj naslov, imaju svoj naziv, svoje ime. A to ime je jednako dijelo na ovome svijetu. Zato imamo, jel, dženevska vrata po imenu Rejan, jeli, za postanače. Samo za postanače. I to ćemo ako voda, jeli, vidjeti nas pomijeniti kroz predavanje. Ljumeša kroz ženevske bašte, kroz koje će rijeke teći. Da e dan u kom je Allah, u kom je Allah neće osramotiti vjerovjesnika, niti oni koji su sa njim vjerovali. Subhanallah. Znači, Allah Jerešanuhu neće ostaviti na cijeninu, ha? umet Allahu poslanika ali salama, niti Allahu poslanika Muhammed sallallahu On će, subhanahu wa ta'ala, on to obećava, da će on na sudnjem, tegurnom sudnjem danu pomoći kao što nas je pomagao na ovom svijetu. I ne samo to, braćo, moje sin sestre. I dalje, kada Allah Jeršanu, svjetlo njihovo će ići ispred njih i sa njihove desne strane. To je, braćo, moja i sestre, svjetlo, koji će Allah Jeršanu dati pre sam prelazak svira čupri. Je, ispod čega je džahennem, je li, tanka je, <laughs> zumite, litica je, dole, brate moj, ključa, čuje se džahennem, a ti prelaziš. I ako ti Allah odazme smjerlo, gotov, gotov padaš u džahennem. Pa će kadaći vjernici, vjernice, jer kuluna rabbena, gospodaru naš, et mimnena nurana, povećaj u potpuni naše svjetlo. Mahfilena i prostina. Kao što su na ovom svijetu, pogledajte, pogledajte ljepoti vjernika vjernici. Non stop si tražio oprost od Allaha na ovom svijetu. I na sudnjem danu će Allah njerišanu dati da vjernik i vjernica moli Allaha za oprost. Subhanallah. Mnogi će htjeti da se vrati na ovaj svijet. Mnogi će da se o, da, da, da, da traže Allaha oprost. Allah da je šanu neće prijati to pokajanje. Zato ovo svjetlo, braćo moje svijem sestre, kada Allah je šanu ujeli odvoji vjernike, sa vjernicima će u jednom trenutku biti i munafici, da nas Allah sačuva od lice mjesta. Biće i munafici. Pa će Allah je šanu dati, je, spustiti svoju svjetlost, jeli, gdje će obasjati vjernike i vjernice. I sa tim će dobiti mu na Africi svjetlo u jednom trenutku. Pa će, subhanallah, Allah Jeršanovu početi oduzimati mu na Africima svjetlo. Jer znaju šta je svjetlo. Vjernici znaju i vjernici šta je svjetlo na sunnjem danovu, koji će dobiti od vlasmu tada. Pa kad munafci budu gubili svjetlo, vjernici će i vjernici se podmojati da neće i oni izgubiti svjetlo. Pa će Allaha, od Allaha uputi novu Allahu Đelešanu, zatrašiti od njega, et mimljena, upotpuni naše svjetlo, gospodari. Upotpuni ga, ojačaj ga, osnaži ga. Nemoj da mi nestaje, nemoj da nestaje kona što je bio u nazi, jel? I neka Allah kuniče im padir, a doista, jer ti doista sve možeš. pokajanje Allahu Đerešanuhu, pogotovo u mjesecu Ramadanu, mi dobro znamo da je jedna trećina Ramazana, Allah Đerešanuhu, po hadisu Allahu, poslanika Alešanama, ostavio za one koji će se kajati, za pokajnik. Zamislite, deset dana, deset dana, Allah Đerešanuhu u toku posta, pogotovo, hvala Allah, Allah je dao, evo sad je ljeto, dugi su dani, Subhanallah, koliko možeš kajati, astagfirullah. Ovo je tubu ili, gospod, prosti mi, ti to isto primaš pokajanje i tako da. Allah, stuliko, od sami su saba, od zapravo od, od, od, od, od sehura, pa do iftara. Subhanallah, subhanallah, toliko magda. I deset dana. Da ti Allah oprostio. Pa ti Allah dao deset dana za milost njegovu, subhanallah. Rahne. Da ti Allah spusti Zamislite, zamislite, spanala da Allah Njerišanuhu jeli spusti na tebe i tvoju porodcu svoju milost. Pa se smiluje, jeli, prva je trčina, pa ti oprosti. Pa zatim, za kraju, zadnja trčina Ramadana, Allah Njerišanuhu daje imenično, braćo moje i sestre, oslobađa svoje robove od džehennema. Zamislite, deset dana, deset dana Ramadana, moraš da budeš od Allahovi robova imenom i prezimnom koje je Allah Jeršanu oslobodio od džahennema. Deset dana, brate i sestri. Subhanallah. Oslobodio si džahennema. Samo idi naprijed. To ne tlija si bin Allah. Subhanallah. Da nam je džanetlija na njaliku, ne bila ovakva suša, jel, na njaliku. Bila bi kiša. Bila <laughs> bi lepotijeva. Allah akbar. Znajmo dobro od fadilneta, jel? Sad ćemo nabrojati tako mona fadilnet i blagodati ovog mjeseca Ramadana. Prvo, da je on najbolji mjesec. Najbolji mjesec od ostalih mjeseci koje Allah je šanu dao jeli, svojim robovima. To je mjesec Ramadan. Allah šanu sura Bakare, u značaj Bosna Svijeska, kada u mjesec Ramadanu počine objavljivanje Kur'ana. Jeli, I on je putokaz ljudima i jasan dokaz pravo puta i razlikovanja dobra i zla. Znači, u toku mjeseca Ramadana Allah je šanu jeli, počeo spuštanje jeli, uspuštanje Kur'ana Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Također, Allah je rečanu dao da je on mjesec, jeli, post je mjesec od ruknova Islama. Znači, od temelja Islama. Zato imam, jeli, imam Bukhari, muslim, bilježi hadis, je li poznat hadis Allahov poslanika alejhi salama da je rekao sljedeće Islam je izgrađen ili sagrađen na petiri na četiri na pet, pet ruknova ili stubova je li prvo jeste šahadet kelime šahadet nakon toga jeste namaz pa zatim davanje zekata pa post mjesec Ramadana i hadž onome koji ima mogućnost da putuje mogućnost putovanja Znači, onaj koji ima put, jeli, za put, svoj porost toku mjeseca, jeli, koliko zavisi, koliko ideš na put, jeli, hađa, ti si, ako imaš mogućnost, mogućnost, dužan da ideš na. Tako je sam post, znači, ima sin sestra. Tako je sam post. Ne može čovjek kadati, e, ja, ja danas neću post. Allaho robe, ti si dužan da zapustiš. Ako Allah će vam stavlja iskušenje, pa se zamanta, pa ovo, pa ono, pa vidiš da, da, da, da ne možeš izdurati, jeli? A onda ti je dozirno bismila uzeti vode i uzeti hrane koliko moraš, jeli, da dođeš sebi. Pozirna stvar. Ali se duže da zapostiš. I taj dan ćeš naravno postiti, jeli, kada, kada budeš, jeli, u mogućnosti. Također, Pa, po hadisu Allahu poslanik ali slama jeli znači rekli smo da izačimo iz kuransko hadijskih tekstova ovo je mjesec jeli gdje Allah je rešanu jeli, jeli oslobađa od vatre jahennema svoje robove kao što smo kadali malo prije Znači, Allah je rešanu svoje robove, braćo moje sve sestre, oslobađa imenom i prezinom od jahennemske vatre u zadnjoj trećini mjesec Ramadana. Zadnjoj trećini mjesec Ramadana. Također, ovo je mjesec sabura, strpljenja. <laughs> Ne može, brate moj, sve sestro, ne može postići, ne može biti na istini onaj koji nema sabura, koji nema strpljenja. Ne može on vidjeti čašu vode ako ne vjeruje, ako nema sabura. Ne može on da ne popije. Vidi hranu, jeli, tamo joj miriše, ideš ono tuznom, jeli, pa da mirisam čevapi, pa da mirisam ovo, pa da mirisam ono, jeli, želio bi, jeli, da, da, da, da. Ali istinski Allah rob koji ima strpljenje, koji ima sabur i nada se nadu gospodara svih svjetova, on će ako bude se strpiti na put istine. Zato je on mjesec sabora. Također, on je mjesec džihada, borbe na Allahovom putu. Prva borba koja se desila islamu, kod muslimana u islamu jeste bitka na bedru. Gdje je Allah Njerišanu pomogao Allahov poslanika na islama i prve muslimane da pobjede mušike Mekije što je vrlo važna bitka u islamu, koju ne možemo i ne trebamo zaboraviti. Također, oni je svakog dobra, beričata, blagodati i svake vrste dobročinjstva. Vidimo da ljudi koji su osnovi škrti mimo Ramazana, u toku Ramazana otvore svoje srce, otvore svoje ruke, pa handla i dadu i sadaku, e, jel, udjeli i zakat, udjeli ovo, udjeli, pomognu mu se e, jel, drugoga čovjeka i tako dalje, i tako dalje. Dok u toku, mimo Ramazana, ma nema šanse da mu se približiš. Nema šanse. I to je također mjesec, jeli, kao što kazali, Allah šanu spušta svoju milost među svoje robove, da oni udjeljuju, da oni se, pa i time, jeli, pokušaju osloboditi se u džehennemske vatre. Također, ovo je, jeli, mjesec gdje je početak ovog mjeseca milost, sredina je oprost i kraj Ramadana jeste, je završetak Ramadana, ti deset zadnjih dana jeste oslobađanje Allahovi robova od jehanemske vatre. Naravno, u prvoj noći mjeseca Ramadana, znači sa Akšamu, sutra na večer, inša sa Akšamu, Allah ne rešanuhu pozatvara sva jehanemska vrata. Pootvara sva jehanemska vrata i sputa, to jest veže sve puntovne šeitane, jel'i, koji, koji napadaju mimo Ramazana vjernike, vjernice i druge ljudi. Znači, oni se sputavaju, to jest vežu u lance. I doista je to, jeli, istina koja je Allahov poslanik, ali se nam također kazao. I svake noći Telal poviće o ti koji radiš dobro, povećaj ga. Svake noći. Telal sa nebesa poviće o ti koji radiš dobro, povećaj ga. A o ti koji radiš zlo, kloni ga se. Nemoj ga činiti. Subhanallah. Također u njemu je veličanstvena noć, noć Lentul Kadr, u poznatim jeli, poznati suri, suri Kadr, Allah Išamu kaže, a šta ti misliš taj Lentul Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci hajru min alfi šahr. Daćemo ja. Pogotovo, subhanallah, Allah je rešanu dao nam je duge dane, jeli sad, oši, jeli, jeli imamo, jeli ipak, jeli. ali nam dao kratku noć. Kao, vidite, gledajte Nijemeta, kada je bila zima, jeli, ko će čovječ, jeli, 8 sati, 9, gotova travija, sve odšlo kućima. Tek sama tamo nekad u 4-5. Sehur ko će dočekat? Ha, duga noć, Boga mi. Ha. Ali opet bilo Allahovi robova koji su, alhamdulillah, ovaj, dočekali Lenin Kadr. Ha. Iskoristili Lenin Kadr. Noć Kadr. Koja je vrednija od hiljada mjeseci, kao što kaže Allah Spatjala. Zato pogotovo danas, brati, cijena sestro, jel, iskoristimo ne samo Lenin Kadr, i ostali noć. Uz Allahovu pomoć, ja ne mogu shvatiti muslimana jeli, ovaj, koji vjeruje u Allaha sudnji dan, koji ne dođe na travi namaz. Jer ako dođeš na, jer moraš doći na, na, na farz. Jer farz, ovaj, ljeci namaza. Ako što došao na farz, već ljeci namaza, zašto da ideš? I također jedan, jedan, jedan napomena je, ako se Allah ovaj već izabrao da ideš u džami, da se klanja 20 rekata, nemoj da gubiš vrijednost i da izlaziš prije nego što imam završi. A vidjet ćemo da u nasnog predavanja, kako gubimo vrijednost te noći. A ja kao, ovo sam, kada ja, ja odam. Klanjaj, ako si ušao, ako si došao u taj džema, klanjaj to što si, koliko oni, 20 kata. I to nije labes, nema smjetnje. Nije niko rekao da je to novotarija. Najbolje 8 kata je. To je radio Resul Mohamed Sosan. S time da nije ni ovo novotarije. Nije, novo, nije nešto novo. Nije nešto što, što ćemo imati biti kažnjeni i tako dalje. Ne. Naproti, moraš planjati. Ali, ona ko iziđe prije, znači nakon sarkata, nema vrijednost ovo što ćemo kovoda za hadis nakon spomenuti. I zaista, jeli, Allah Ješanu u zadnjoj noći Ramadana oprašta postačima. Sad ćemo kovoda da pokušamo da E, jeli, objasnimo kako, u kratkim crtama, kako da iskoristimo mjesec Ramadan. Prva stvar jeste obavezno ustaj na sehur. Jer Allah, poslani ga da sam hadis koji je mutafak u nalib, bilježi Buhari muslim, kazao je sljedeće. Jeli, ustajte na sehur jer je u njemu zaista bariket. Ustajte na sehur. I ne samo zbog toga, braćo i sve sestre, ustanjene sehu, pa makar se napiti samo vode, imaš velike nagrade nimete. Kao što bilili hadis, imama Ahmed, je jel bilili hadis, da je kazao Allah poslanika sa, ne propuštajte sehur, neka se neko od vas sehuri, pa makar sa gutljanjem vode. Znači, ako ne možeš ništa više, gutljaj vode uzmi. Jer zaista Allah i meleki njegovi donose salavat na one koji ustaju na sehur. Subhanallah. Allah i meleki donose salavat na one koji ustaju, ustaju na sehur. Naravno, kada završimo sa sehurom, povećamo istighfar. Povećamo tada da tražimo da Allah spadala oprost. Potom se pripremimo za sabah namaz. Nakon se pripremamo za sabah namaz, nemoj Allaho robe klanjati u kući, u stanu, ili u džami, ili u džemat idu u džama, idu u džemat. A vidjet ćemo ako voda i zbog čega u narodnim mjeli stavkama. Jer kazao Allahu poslanik Ali Isanam, bilježi Ibn Mađi i Tamarani, ko, ko klanja sabah namaz u džematu, on je pod Allahom zaštitom. Uopšte. Ali govorimo to oko Ramadana. I u drugoj predaji, koji bilježe Budavu, Tirmidi, kazao Allahu poslanik Ali Isanam, obveseli one koji je po tmini, dok vlada tmina, idu u džamije potpuno svjetlošću na sudnjem danu. E ova svjetlost koja Allah žanu, jel malo prije spomenuli je, jel i u suri Tahrim, jel, kad nas Allah žanu poziva na pokajanje. Znači, obavijesti one, obraduj, obveseli o Muhammede, da Muhammed obveseli svakoga onoga koji ide na sabah namaz. Čime? Potpunim svjetlom na sudnjem danu. Naravno, nakon sabah namaza provedi Allahu robe vrijeme do izlaska sunca u zikru. U slavnije lađan. Sestre, naravno, koji ne, ne idu u džamiju, imaju opravdanje hadi, hadisa Allahu poslanika ne znama, znači, one će ostati sjediti na mjestu gdje su klanjale do izlaska sunca. E to je radio Allahu poslanik Muhammed sallallahu sallam. Jel, Tako Ajša prenosi, jeli, jeli, da je nakon što je bi poslanik slan klanjao sabah namaz, okrenuo bi se i na tom mjestu bi sjedio sve dok ne bi sunce izašlo. Biliži imam, imam muslim. Hadis je znači vjerodovostajan, subhanallah. Zamislite, braćom, na zemlji. Ha, gledaj, gledaj, pa zato sam pokušat ću ako da doista u jednom, jednom normalnom, jednom, jednostavnom jeli, stvarima, tačkama da objasnimo šta je to sunnet. Mi no, mnogo puta vidimo, a braću, o, o, sunnet, sunnet, sunnet. Hajde, vidiš sunnet šta je, čovječ. Hvala, ono, vidiš šta je sunnet. Hajde ga promijeni. Hajde ga promijeni. Naravno, jeli, također od sunneta, Allahov poslanik ali salama iz više kako kuranskog tako hadijski tekstova iznaćemo da što više provedemo u učenju Kur'ana. Selefu sale, učenjaci poznati hadisa bi ostavili nauku hadisa uzeli samo Kur'an. U dokumentu Ramadana. Zamislite da su neki od Selefu sale da im se Allah smiluje. Zamislite. Dnevno, to jest 24 sata, dva puta bi proučili Kur'an čak i više. I Jedan od Selefu Salih je u završetkom zadnje no, to e, je završetkom Ramadana, jeli, sa akšom, sa iftarom, 70 puta bi pručio Kur'an. La havla vela kuvata illa billah. Mi ne znam muslimani, godina, dvije, tri, pet, koliko imaš, ja sam dobar musliman ti njemu kažeš, hajde Allah, robe, evo ti Kur'an, gdje malo pouči, pa, <laughs> vidimo kako lijepo učiš. Abdu, Abdullah ibn Mesudu, poslanik ili selam daje, hajde Abdullah, gdje uči mi? Ka pa ja, Rasulullah, pa kako ne učim tebi objavlje Kur'an? Tebi, Muhammed, objavlje Kur'an! Uči, volim da slušam od drugog, jer kako se uči Kur'an, kako uči Kur'an. Kada Abdullah ibn Mesud počeo učiti Kur'an, Jeli, na jednom ajetu Allaho poslanik ali se nam braću moja je zaplakao. Osmano. Stao je. Zaplakao. E, Osmano. Pogledajte naši naši uzora Resura ali se nam. Pogledajte ashaba Allaho poslanik ali se nam. Kod je braću moja Medina? Ne u Ramazanu, mimo Ramazanu kad god bi ušao Medinu, subhanallah, kaže, zujala bi od učenja Kur'ana kao što košica zuji od pšela, subhanallah. Tako uči Kur'an, uči, subhanallah. Porod se ustajale, čak su znali sve na fusale da podijeli noć na tri dijela. Pa bi djecu jeli, evo, prv, prvi dio će djeca da klanjaju. Drugi dio jeli žena, ne znam, nije i tako ne. Treći dio budi se ili starješina. E to je najbolje, zadnja rešina. Spanovo. Gdje smo mi? Ne. Također, Subhanallah, ono, ono što, što, što želim istaći, Allahov robe, jeli, ako ne znaš učiti Kur'an, daj ga nauči ovaj mjesec Ramadan taj sebi stavi u zadatak. Evo, hvala Allahu, mi ćemo u ovom mjestu Ramadanu imati od jednog momka Hafiza Kur'ana. Evo, nudimo arapsko pismo, nudimo harfu Kur'ana. Oni koji nisu još osposobili se da lijepo, da znaju učiti Kur'an. Ahna ve sahne. Imate priliku. To vam jeste ostale muslimane koji nisu učera došli na predavanje. I nije briga. Da Allah sačuva jedan veliki broj njih. Evo možemo sad nazvat telefonom, više da je kod kuće izvalio se na televizor. Ili na Facebooku, jeli, na internetu i tako dalje. Ja. Dopisuje se sa malom nekom tamo. Ramazan čovječ. Ja. A ona se njemu smije, a jesi lijep, pa Bogom, ja. Jesi zgodan, jesi takav, jesi nekako. Pa čovječe, Allaho robe, Nisliš <laughs> ti da ti nećeš Allah, ti Allah neće poznat nelika smrti. Ili da nećeš umrijeti. Ja. Da sliš Allahom vratiti. Allah, hoćemo svi. Allah, hoćemo. E, onda je džambe. Džambe tugovati. Plakati i tako da. Kroniti se bilo koji stvari koji su bespotrebne. Da to od sjela, govora, malo prije smo kadali, Facebooka, e, interneta, televizije i tako dalje. Uzmi Kur'an. Uzmi Kur'an. Stavi ga, Allahu robe, napiše na veliki papir. Došao Ramadan, Kur'an isko. Bolje šuku što piše Kur'an. Boj se Allaha, Kur'an uzmi. A ne, ti trčiš, uriš, osim samo stvari, ona, da vidim ja šta ima unutra. One kutije da Allah sačuva. Koliko će zbog kutije otići u džehennem, da Allah sačuva. Da Allah sačuva. Da Allah sačuva. To isto. Namislite, nakon snima se ženio, ženu tamo vam, ožen neku drugu, ode ona izlet sa, sa prvom ženom, ova druga zbog ljubavi, kao ne, nije kakva ljubav, zbog zavisti. I sjeće vene sebi čovječ. Ha, da Allah sačuva. I kakvi smo mi uzor, kakvi smo mi primjer ostalima. Kako nam muslima bude primjer, subhanallah, da si uspješan čovjek, uspješan roditelj, uspješan insan, komšija. A te vide kao uspješnoga muslimana koji izgradio ili ličnost kod sebe. Da te uvažavaju, da cijene. Ma nek te mrze, ali, su, ali te cijene uvažavaju. Allaho poslanika ali zlama, kad im je rekao, jel mi vjerujete, kad mi vam rekao da iz ovog brda je došla vojska da vas napadne, jel vjerujem, kao vjerujem Ne Vjeruje. Nevjernici vjeruju ba. Nisu oni Allaho poslanika ali zlama uterivali ulaž zbog toga što nije to istina, već samo zbog oholosti svoje. I dolazi Arabin, spominje Siriju i tako dalje, a ne spominje kuc. Svi nam prodaju e, nekakvu malu. A muslimani, zato moramo ostaviti sve što je bespotrebno, sve što je, jeli, što se može ostaviti. Pa čak i posao, ako ne trebaš raditi, ako možeš da, da taj mjesec Ramada, se ja ne mogu shvatiti muslimane koji vjeruju Allah i sudnji dan da kaže odo ja prije Ramazana u namore da bi postio u toku Ramadana. A tamo da Allah sačuva. Ima muslimana ovdje tamo, čuma se, hamdulillah, čuma svoje stivno mjese, čuma i tako, to nije problem. La bes. Ne može niko da je odlazak na more haram kao. Ne. A odlazak na more, da bi ja pokazao svoje mišićke, eh, to je problem. To je problem. bez obzira ko si, bio učenik, bio student, roditelj, radnik, upotpuni svoj posao koji radiš. Upotpuni ga. Upotpuni ga. Nemo da kažeš, e, direktor, ja postim. Ne mogu ja to raditi. A ako si već na to mjesto, upotpuni ga, koliko moraš, koliko moraš, nemoj da te sutra smije, da kaže, e, vidiš što ne muslima, ja im kaže, pustio sam ja njima, kaže, eto, oni postaju. To je ti posti čovjek. Pokažemo se strah, pokažemo te Allah pomogao u toku mjesta Ramadana, da možeš izdurati. Zato je Allah poslani ga sam hadis koji bilježi Mehenki kazao u istinu Allah Njerišanu voli kada neko od vas obavlja neki posao pa ga kvalitetno obavi. Upotpuni ga. To kaže Allah, Allah poslani ga sam. Evo. Da Allah i šanu voli oni koji obavljaju posao pa ga kvalitetno obave. Nema bez kvaliteta, nema bez potpunosti. Mi možemo pričati evo i o davi, i o islami, i o svemu. Ako nema potpunosti u tome, ako nema ko pije, ko plaća, gotovo je, brate, to je rasulo. U jednoj zajednici muslimana, kako u porodci? Porodci, pa ko? Meni je x ljudi došao problema porodci. Zbog čega? I ostavi problem, zato što se ne ko pije, ko plaća. A znaš ko nosi hlače, ko gače. Ko, ko nosi dimije, ko nosi jeli dole, ovdje tako dalje. Ne zna se, nažalost. Ima spavla, svi se pazimo, svi, treba se se pazimo, treba da razgovor, treba da komunikacija. Pa čovječe, žena muslimaka je kraljica, žena muslimaka je priceda u islamu, kad se uda. Tolika ima prava, subhanallah. A nemoj dozvoliti, nemoj dozvoliti šetanu i da hoćeš još veća prava. Koja prava da ja budemo tirači? Pa ja tako želim. I onda naravno izbijanju problemi u braku. Razno razni problemi. Da Allah sačuva. Da Allah sačuva. Nekad nadam se da ćemo o tome, jeli, pozboriti jedno predavanje, inšan. Problemi u braku, kako da ih rješava musliman, muslimanka. Mnogo je problema, mnogo je, brate, napada na, na muslimanske brakove. I uošte na brakove, bio ko da je on? Jer šeitan ne voli brakove, jer iz brakova se sinovi Adovi rađaju, a ako sin Adov rađa, mora će sutra primiti islam. Ne izvršio zadaću. Kao što je Adema, jeli, izdao dženeta i havu. Tako želi da u džene što manje ljudi uđe. Spadalo. Ne želi u džene da niko bude. To je njegov zadatak, to je tako rekao Allah s.w.t. Telešanu, gospodaru svih svjetom. Nakon što izvršiš svoje obaveze, jeli, obaveze prema porodci, prema poslu, prema ovom, onda vrijeme koje ti je ostalo iskoristi što više u pokolnosti Allahu Đelešanu. Bolje ti je Allahu robe s nijetom da legneš i zaspiš, tako mi je Allah imaš veliku veću narodu, ma nije veću narodu, imaš narodu sigurno, od bilo kakvog sjela koji će biti onako. A, vrate, lako, onako, vrate, kada je, jo, jes danas bilo toplo, šta ne briga, ni meni bilo toplo. Šta mi pričaš to? Doji se šetan, hoće, hoće ovom ljudskom liku da nas malo, da nas truši ovu, vjeru, ovaj, i baret i tako dalje, i tako dalje. Tam toplo bilo, tamo, ono, ajde. Ide, mora zraditi se. Šta malo se moliš, šta malo da se speri? I spavaj čovječ. Spavaj da moraš, jeli, alhamdulillah, otići na teraviju. Tako. Otići nakon toga, jeli, i balet ti na filu klanet. Doći ti sehur, kao što smo kadali, i blagodatima sehura. Malo prije spomenuli smo. Također, jeli, pred samo nastupanje iftara iz dubine svoga srca, i suzni oči upućuje iskrene dove Allahu djelšanu milostivome. Tada, brate, sestro cijenjena, osami se. Idi, idi, bježi. Pa idi na ulicu, idi, idi. Čovjek je nabrdo na, na planinu. Idi u šumu. Sam se sam lao na trenutak osami. Evo ja, slavla vela, evo kada vidi svega ima, maša Allah. I čeka, gledaš, šta ću prvo da uzmem. Pa onda brojiš eci, peci, pes, kod djeca će vidjeti. Da bi zadovoljio stomak, žena se. Zadovoljit ćeš ga i ovako i nakon. Ali zadovolji gospodara svih svjetova. To treba zadovoljiti. Omnici se gospodaru Allahom djelešanu. A to pred, pred, pred išta digneš ruke. Zamoliš Allah, svi imamo mahane, svi imamo greške, svi imamo grijehe svoje čovjeke. Svi imamo. Dođe onaj ko kaže, ja nemam, ja sam čist, ja sam melek, malo sutra si melek. Nema danas to melek. Uspeši ljudi. Ne. Nema bezrišnog. Pokušaj da nahraniš svaki dan jednog postanača. Nije to teško. Jednog postanača. Pa ako ne možeš svaki dan, jel, evo, sad nije dat pet maraka. Možeš ako boda u pet, u sedam dana, napravi iftar. I se zoveš sedam ljudi, jeli, alhamdulillah, ti si svaki dan, jeli, jeli, jeli, hranio poslanjačak. Zbog čega? Zbog hadisa Allaho poslanika ali salama koji bilježi Ahmed i Tirmidi, gdje kada Allaho poslanika ali salama. Ko nahrani poslanjača ima narodu kao i onaj koji je postio, a da se njemu ništa ne umanjuje. Spanala, da mi se tu narodu. Znači, postio si danas, I ako, alhamdulillah, nahraniš postača, jel, imaš još jedan post. I nisi onda postio tri dana više, ne si? Subhanallah. Pogledajte, pogledajte, nijemeta, blagodati u mjesecu Ramadanu. Također, jel, i to smo kadali, osunjeta Allahu poslanika ili s nama, jeste da, da prilikom iftara upućuje dovu Allahu subhanahu wa Jer, jer kaže Allah u poslanih ali sam hadijskoj termini mnađa bilježi, trojice se dova ne odbija. Trojice se dova ne odbija. Jeli, postaću kada se iftari pravednom vladaru i onome kom je učinjena nepravda. Također, osunete je se da se požuri sa iftarom, jeli, da se prvo iftarimo sa svežim hurmama, ako nemamo svežni hurmi, jeli, onda ćemo jeli, sa čistom vodom sa običnom vodom. To je od sunneta Allahog poslanika Muhammeda s.a.v. Izbjegala je brzo jedenje, el, ono bacanje u seme. Jeli, halapljivost, pretjeranjost. Je što to onemogućiti normalne planjanje jeli, kako jaci namaza, tako i sami teravi namaza. Tu se, kao što smo kradali, da svaku noć planjaš teravi namaza je kazao Allahu poslanik ga sallam hadis koji bilježe autori sunen hadisa znači će vrlo dostojen čovjek kada klanja za imamom u džematu sve dok imam ne izađe znači dok imam ne završi upisat će mu se selab kao da je cijelu noć proveo i baretu znači onaj koji izađe prije nema u nagradu osim sa uzorom, znači sa, sa, sa razlogom da ode u WC, ne znam, nije i tako da, pa se opet vrati da bi, jeli, ono što je ostalo da klanja za imama. A mi od toga znamo da, i apsuda, gledajte, braćo i moje sestre, apsuda većenja. Iziđe se, evo, u ši selo, ne znam, nije, u većini džamija. Iziđe, eli, ili onda ga natrla cigara, <laughs> ili onda ga natrla jezik da priča, ne ide on kući, Oni koji su išli, izašli poslije osam rekata, i oni, oni koji su ostali klanjati dvajest rekata, i opet vitro i tako dalje, je. E, odu, oni odu u kuću. Ovi ostaju do ponoći. U čini slučajeva. To je da Bog sačuva. To treba da se klone toga čovjeku s njima. Nema priče, ona. Vidi malo, uzme Allah u knjigu Kur'an. 11 godina se zapostavio Kur'an i opet ga zapostavio u Ramazanu idi kući. Idi što si, pa idi kući, subhanallah. Uzme Allahu knjigu, Kur'an, Allahu robe. To Allahu govor, subhanallah. To nije ni moj, ni tvoj, Allahu govor. I koji je nara nudi gospodar svih svjetova, subhanallah. I onda čovjek dođe kraj Ramadana, to čovječe je, zna uši Kur'an, nije u jednu hatmu završio. Ta Allah sačuva. Allah sačuva jedno nije jedno bručio Kur'an. Ne govorimo da je Hafiz Kur'ana, to je, e. Na daleko. Da Kur'an jedan put pročiš, pa sediš na jedan dva puta, pa tri puta i tako dalje. Da, se takmičiš, da imaš muhasebu, samo obraću sa sobom. A ne, se ja stavio, nije da nam, pogledam, nije da li cigaru, to čovječe uguši. Čita na van, čita si dan, postio Allah u njenšanu i stao se, puši ti šta je briga. Sebi pušiš. Ali čovječe, kada, kada se zapali cigara, meleki bježe od tih ljudi. Kao što, kao što je propis jeli, bijelog i crvenog luka. Na tri dana muslima, muslima ne idu u džemat hadisa Resulullah Islam. Zamislite, onda lasku luka koji je koji je ovo, koji je ono, i lasku, jeli, s druge strane cigarete. Da sad ću. Sliman treba da kaže, ja sam vjernik musliman, u ime Allaha, ovog Ramadana, ostavljam je, mora. Ma nema šanse da je stavim u usta. Zato, također, jeli, od blagodati jeste je, na kraju je Ramadana jeste i tikaf. Je zadnji 10 noći Ramadana da se provede u itikafu. Zbog hadisa Allahov poslanika da sam koji bili muhtafikom na Buhari Muslim, da kaže Aisha, dok je Allahov poslanika da sam bio živ, on je svaki Ramadan ulazi u tikaf. Kada je on preselio, kad se vratio Allahu, ona su njegove žene, umjesto njega ulaze u tikaf. Je. Također, jeli, da iskoristimo kao što kadali lijetu kadr. Jel? Jer imam Buhari bilježi hadis da je kazao Allaho poslanih sallam ko provede lijetu kadr vjerujući i nadajući se Allahovo djelešanu u nagradi, bit će mu oprošteni ranji grijesi. Kada Allaho poslanih sallam. I na kraju jel, ćemo samo u kratkim srtama ospomenuti završetak Ramazana, što je vrlo interesantno. Kako da završimo Ramazan? Prva stvar jeste oni koji su ušli u itikaf da izađu iz, iz itikafa, jeli sa zalaskom sunca posljednjeg dana mjesta Ramadana. Tada se znači izlazi iz itikafa i odlazi svojim kućama da se spremi za Bajram namaz. sa sadatko fitra, jer to je mađim kako za sebe, tako i za sve one osobe za koje si dužan da izdržavaš. Treća stvar, da shvatimo pravu ulogu zbog čega smo ono svijetu, zbog toga je Ramadan. I tako da završimo jeli mjesec Ramadana. Također, jeli, da u svakom ibanetu što više činimo istighfar, što više sa Allahu kajemo. Sljedeća stvar jeste upornost, da budemo uporni u upočivanju dove Allahu s.w.t. Stalno obnavljanje teube i pokanjanje, što više i strah, i strah da ti Allah Jelšanu neće primiti tvoja djela dobra. Sedih sunet i uputa Allaho poslaniga ali sama vezano za provođenje bajramskog dana i to okupaj se, namiriši se i obući najljepšu dijelo koje posjeduje. Što se odnosi, jeli, jeli, kako na muškarci, tako jeli, i e, ashabike su, jeli, kada, kada je bilo, jeli, vrijeme, vakat kada je se klanjalo na, na livadama, išle su ili na bajram namaz. Pojedi nešto prije odlaska na bajram namaz, znači od suneta, jeli, nakon Ramadanskog jeli posta, jeste da se pojede kuć, To je jeli, da li ćeš urmu, da li ćeš tako dalje. Da pojedeš nešto, znači prije nego što kreneš na Bajram namaz. Također, učiti tekpire, poznaj tekpire jeli, u Bosni, jeli, prilikom od samog izlaska iz kuće, putu ka džami i sve dok imam ne dođe, jeli, dok ne dođe se klanja za njim. Ako ćemo neka smetati džematlja, onda ćemo jeli, glasno ili u sebi, jeli, džahr, znači učit ćemo tekbire, jer zato što je sunet praksa Allaho poslanika. Klanjati Bajram, nama samo dva rekata, jer nema nikakve nafile između prije i poslije Bajrama namaz. Znači klanja samo dva rekata. Zbog hadisa koji prenosi Ibn, Ibn Abbas, da mu sada smiluje, da je Allaho poslanik sa vam bi klanjao Bajram namaz dva rekata i ne bi klanjao prije niti poslije toga. Ništa. Mutefakun namih nema smetnje je li u međusobnom razmeni čestitki u bilo kojem obliku. Barem barekula tako u nas u Bosni ne znam nije Lomi da Allah primi od vas i onas i tako dalje. Znači, nema smetnje da se čestitke upućuju među, među jeli, muslimanima. Vraćanje iz džamije dugim putem. Pomirenje i čišćenje srca od mržnje neprijateljstva i zavisti. To je bajno. A, a ne, pobjegnemo ili ne muslimani nekakve zasadne džemate prave jeli, takozvane mešine da se odvojimo od muslimana kako ću ja bi se lanu, ne mogu te se lanu, mogu ću sviđa Bajram Čović, nija tem niti men, znači ti se želiš odvojiti od muslimana Allah se lane održavanje rodbinskih veza znači to je, vše, jeli, to, to je Bajram posjećivanje jeli, svoje rodbine, svoje, svoje majke, svoga oca, da ih poljubiš, da im čestitaš Bajram, da ih zagrliš, da posjetiš svoju braću muslimane i svoje prijatelje od muslimana. I naravno, zadnje jeste lijep odnos prema poroci i djeci, te obveseli svoju suprugu. Kako suprug suprugu, tako supruga i svoga supruga. Znači, obveseli. Kad dođeš, obveseli. Iznenanje. Hej, ti iznenanje svoga muža. Ne mora svaki, e, svaki godine neko nekoga izražuje. A s druge strane nikada. Znači, ne nadi. Sjeti se. Pa doista, vidimo, jeli, koliko su djeca o, maštovita u školi. Pa nap, napravi je spana čestičku, obišu čestičku, lijepo srce, bajdan bari, da tako dalje, da spana prelijepo. Ha. Supruga lijepo napiše, voliš svog muda, voliš. Pa nije to igranija, ma doji se to lijepo. Ako ne vidiš ništa drugo, možeš obični papir, jeli, napišiš, ha, bismillah, ne znam, volim te, Bajram Marigula, ne znam, nije, tako dalje, tako dalje. Ja, e, eh, evo ti čestitka. Povećavaš ljubav, povećavaš vezu, čestinu tog braka. Nalad je šanu, nam podari svako dobro, i da ovo bude dokaz za nas, ne protiv nas. I ako voda inšala, jeli, od sutra, najveći, jeli, sjecijom namazom, inšala, ova, bit će, jeli, prva taravi namaz ovdje u centru, inšala. Pa bujlom, evo je sene. namaz. Assalamu.